ota ona farzandidan rozi bo'lsa va uni duo qilsa bunday duo ijobat bo'lmay qolmaydi allohning rahmati va fazilati ota ona duosining sharofati bilan farzand ikki dunyo saodatini topadi alloh taolo qur'oni karimda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga Hazrati Ibrohim sallallohu alayhi va sallamning qilgan duolari haqida xabar beradi. Ey Muhammad, eslang. Ibrohim aytgan edi: Parvardigorim, bu shaharni tinch shahar qilgin. Meni va bolalarimni butlarga bandalik qilishdan yiroq qilgin parvardigorim meni va zurriyodimdan bo'lgan bolalarimni namozni to'kis ado etuvchi qilgin parvardigoro duoyimni qabul ayla ushbu duo butun musulmon ota-onalarga ibrat qilib keltirilgan. Zero namozni to'kis ado etguvchi har xil shirk amallardan yiroq yurguvchi farzandi solih, komil musulmonning ayni namunasidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ota-onaning duosini barcha duolardan yuqori qo'yganlar. abu hurayra aytadilar rasululloh uch toifa kishilarning duosi hech shubhasiz alloh taolo qoshida maqbuldir mazlumning musofirning ota onaning duosi deb marhamat qildilar abu hurayra roziyallohu anhudan ushbu hadis rivoyat qilinadi men rasulullohdan quyidagi hadislarni eshitdim bibi maryamning o'g'illari hazrati iso alayhissalom bilan jurajga so'zlagan boladan bo'lak hech bir bola beshikdaligida gapirgan emas dedilar sahobalar yo rasululloh jurajga gapirgan bola kim edi deb so'raganlarida de, rasululloh ushbu rivoyatni aytib berdilar jurak o'zining ibodatxonasida ibodat bilan mashg'ul bo'ladigan bir rohib bo'lib uning ibodatxonasi atrofida bir podachi sigirlarini o'tlatib yurar edi ibodatxona joylashgan qishloqda turadigan bir xotin podachi yoniga kelib ketib turardi Jurayj bir kuni namoz o'qib turgan vaqtida onasi kelib uni chaqirdi Jurayj xayolga cho'mdi namozda davom etaversinmi yoki namozni buzib onasiga javob qaytarsinmi u o'ylab o'ylab namozida davom etishga qaror qildi onasi qayta qayta chaqirganda ham o'g'li javob qilmagach Alloh seni fohisha xotinlarga yo'liqtirsin deb duoibat qilib qaytib ketdi shu voqeadan keyin podachi oldiga kelib yuradigan xotin bola tug'ib qo'ydi uni podshoh oldiga olib kelib so'roq qilishganda bu bola ibodatxonadagi rohibdan bo'lgan deb da'vo qildi podshoh buni eshitib rohibning ibodatxonasini vayron etib o'zini huzurimga olib kelinglar deya amr qildi podshoh amri bajarildi podshoh sari olib kelinayotgan rohibning fohishaga ko'zi tushdi da bir kulib qo'ydi keyin uni podshoh so'roq qilib bu xotin tug'ilgan bolasini sendan bo'lgan deb da'vo qilayotibdi dedi jurayj xotinga qarab shundaymi dedi xotin ha shunday deb javob qildi shunda jurayj onaning bag'ridagi chaqaloqqa qarab ey bola sening otang kim deb so'radi chaqaloq tilga kirib otam podachi dedi va buni hamma eshitdi podshoh jurachga uzr aytib endi ibodatxonangni oltindan qurib beramiz dedi jurak buni qabul qilmagach bo'lmasa kumushdan quraylikmi dedi jurayj buni ham qabul qilmay uni avvalgi holiga keltirib berilsa kifoya dedi so'ngra podshoh xo'sh menga aytchi bandi qilib olib kelishayotganida ne sababdan kulding deb so'radi jurayj yuz bergan voqeani ko'zim bilan ko'rib kulgim qistadi u ham bo'lsa onamning menga qilgan duoyi badi edi dedi-da bo'lgan voqeani hammaga hikoya qilib berdi qissadan hissa shuki ota onaning duoyi badi ham xayrli duosi kabi ijobatdir rohib jurayj xudo yo'lida ibodat qilayotgani bois onasining chaqirig'iga javob qila olmadi bundan bexabar onasi uni duoibat qildi alloh boshqalarga ibrat bo'lsin uchun jurayjni fohishaning tuhmatiga giriftor qildi o'zi chaqaloqqa til ato etib podshoh jazosidan rohibni qutqardi va martabasini oldingidan ham ulug' qildi onaning xayrli duosi farzandini o'limdan saqlagani ya'ni ijobat bo'lgani haqidagi ushbu rivoyatga e'tibor qiling kunlardan bir kuni bir yigit Ka'ba ziyoratini orzu qildi. Bunga onasi ijozat berar ekan, o'g'lini shunday duo qildi. Ilohim, farzandimni senga topshirdim. Salomat o'zimga qaytargin. Yigit onasi bilan xayrlashib, Ka'baga jo'naydigan karvonga qo'shilib yo'lga tushdi. safarning nechanchidir kuni u karvondan bir oz ortda qoldi shunda qayerdandir qaroqchilar paydo bo'lib yigitni o'ldirmoqchi bo'ldilar yigit munojat qilib xudoyo yaqinlardan yaqinroq o'zingsan qo'limni tutguvchisan degan edi labbayka yo abdi degan ovoz keldi qaroqchilar hayron bo'lib o'ngu so'lga boqdilar ammo hech kimni ko'rmadilar yana hamlaga shaylandilar va yigitga qo'limizdan qutulib bo'psan dedilar yigit yana munojatini takrorladi uch marta labbayka labbayka labbayka yo abdi degan ovoz eshitildi qaroqchilar yana osmonu yerga qarab hech kimni ko'rmadilar hamlalarida davom etdilar yigit yana alloh taologa munojat qilgan edi to'satdan qo'lida qilich tutgan otliq paydo bo'ldi qaroqchilarni shunday savaladiki hammasining boshi tuproqqa qorildi yigit suvoriydan sen qanday zotsan meni dushmandan qutqarding jonimga oro kirding dedi svoriy men biyobonda xudoyi taologa ibodat qilurman bu ot bilan qilichni menga xudoyi taoloning o'zi bergan agar biyobonda biror voqea yuz bersa otim notinch bo'ladi bugun ham shunday holat voqe bo'ldi bu behikmat bo'lmasa kerak deb o'yladim bilsam qaroqchilar senga qasd qilishgan ekan menga otlan mening xos bandamni qutqar unga aytginki onasi jonini menga topshirgan edi shuning uchun uni saqlashga qaror qildik onasining yoniga sog'u salomat yetgay degan farmon bo'ldi Hazrat umar roziyallohu anhu agar tuyamning ipini yo'qotsam ham hech uyalmasdan uni topib berishni Allohdan iltijo qilardim degan ekanlar darhaqiqat sidqi dildan qilingan duo hech qachon havoda qolib ketmaydi alloh shubhasiz rohim va rahmondir u suygan bandalarini har qanday baloi ofatlardan muhofaza etuvchidir. xalqimiz aytganidek sidqi dildan yig'lasang so'qir ko'zdan yosh chiqar